kubaramutsa mwege mwese mwahisemo gukurikirana ibiganiro vya radio televiziyo isanganiro ndabani kaze mu makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye kuri no mutaga wo kuri no musi w'Imana wigenekerezo rya 200 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2021 ayo nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira kuruno w'Imana igenekerezo rya 200 ruheshi niyo wahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi mu itangazo ryasohowe ejo ku munsi wa gatandatu nishirahamwe gitaho impunzi ku isi HCR rivuga ko abantu barenga ibihumbi na ku isi nzima ko ari bo bateshejwe izabo bagahunga aho hari mu mwaka w'ibihumbi 2020 abanyagihugu baba ku mutumba gabaniro turi muri komine muhuta intara ya Rumonge ahazo kubakwa urugomero ku ruzi kirasa bariyamiriza umuzibukiro bashaka guhabwa n'ishyirahamwe kirasa energy bavuga ko waruwe hatisunzwe ibihe tugezwemo buri munsi w'imana tubashikiriza bucana yandi y'ingaburo uno munsi tukaza kubayagira ku kamaro k'amavuta akanywa mu biyoba amakuru sayo gusa tubafitiye n'ayandi harimo ayavugwa mu gisata cy'inkino akanya kakadukundira turabafitiye n’avugwa makungu aho tuza kubashikana mu gihugu cy’u cy'ubufaransa hariko harabakuno w'imana amatora y'abarongo arongoye uburere n'izindi nzego zitandukanye amakuru nkabangiye kuyabashikiriza afadikanije na Eric Wimana ayagarikiye mu buhinga bw'ivyuma twese yamwe tuti ni musangwe kazi Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Ndasubiye kubaramutsa ndabani kaze mu idonido ryano makuru tuyahera mu gisata c'imibano umuzibukiro ishyirahamwe kirasa energy rigomba guha abo amatongo yabo azokubakwamwo inyubakwa y'urugomero rw'umuyaga nkuba ku kirasa wa waharuwe hatisunzwe aho ibihe bigeze bamwe mu banyagihugu bo kumutumba mutumba gabaniro muri komine muhuta intara ya rumonge nibo bayivuga bagashikiriza ko biyamiriza uyo muzibukiro atawo bashoboza mu kuyimukira abo banyagihugu bavuga ko batabaje intwaro n'abatware ntiyagira kivamwo bagatabaza umukuru w'igihugu ngo abatunganire twagize ni nkuru ya jean Pierre misago ko bemeye kutwomora rero turomoka nyambato tuba bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba gabaniro ntibashima umuzibukiro bateguriwe ariko bemeye gutera igikumu kuwo baharuriwe kubera ubwoba nk'uko jerome ndabicariye abivuga ziwe ndapfuye gusinya kubera ubwoba mvuga ati noneho mpapfa mburiramwo byose ndi n'umukende sinabandonka n'ibyo nza kuburanisa n'ibindi n'ibindi abandi barahakanye umuzibukiro baharuriwe bavuga ko atahandi boshobora kuronka bungururiza nk'uko godefru wabivuga akarorero kuri jewe nyene mfise itongo naguze ibihumbi amajana atandatu na mirongo itanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi aho ico gihe ibintu ivyari bwaduge kandi aho je nari ngifise inguvu zo kurondera ubu rero hageze aho nkurwa muri iryo tongo ngo nimurwe mpabo amafaranga angana amajana atanu none nze mu kirere twasanze imutumba muri komine kabezi bavuga ko atamakuru barekuriwe gutanga abo banyagihugu bavuga ko bandikiye intwaro mbere nabo bitoreye ntihagire ikivamwo batabaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi nimba bakeneye kutwomora ntibatwomore ko bemeye kutwomora rero turomoka nyombata tuza tanzania nyombata tuza muri Congo umukuru w'igihugu abyumve ko abanyagihugu bo muri gabaniro twomowe n'umugambi kandi utategerezwa kutwomora ariwo wategerezwa kuduha akarusho gasumba uko twari turi konsorateri nitungabura amatari w'intara ya rumonge avuga ko iyo myidogo y'abanyagihugu yumvikana ariko ngo n'imizibukiro iharugwa hakurikijwe itegeko rihari muri kino gihe kubw'uwarongoye intara ya rumonge co kimwe na bamwe baba ku mutumbagabaniro bagize ico bavuga ico baciza nuko ahubwo iryo tegeko rihinyanyurwa jean Pierre misago ku mutumba wa gabaniro radiyo isanganiro jean Pierre misago tugukengurukire tuve mu bumanuko bw'igihugu dukubitire mu buraruko bw'igihugu aho tubandaniriza ano makuru mu ntara y'akayanza muri icyo gisata nyine cy'imibano ugukora ibikorwa zinjiza uburyo mu muryango ku mukenyezi ngo ni kimwe mu bituma umukenyezi ahabwa ijambo n'uwo bubakanye bishikirizwa na bamwe mu bakenyezi bo muri komine gahombo intara Kayanza bakora cyane cyane urudandazwa rw'ibyimburwa bitandukanye Minani Abdallah umuhanuzi wa mustanteri wa komine gahombo amenyesha ko mu ntwaro bashimishwa n'ibikorwa by'abo bakenyezi nguretse ko bibafasha mu kwiteza imbere ngo biranafasha n'ingo zabo hamwe no kuduza ubutunzi bwa komine biciye mu makori n'amatagisi serivisi bariha hariya mu ntara ya Kayanza ni nkuru twarungikiwe na Patrick Sengiyumva bamwe muri abo bakenyezi twavuganye nka Bahati Hassan hamwe na Hatungimana Fidia zimwe mu mboneza mu gushishikariza abandi bakenyezi kwijukira ibikorwa vy'iterambere gahombo batumenyesheje ko ivyo bikorwa vyo kudandaza babitanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri nyuma yo kuronswa inyigisho zijyanye navyo namwe mu mashirahamwe asanzwe ajejwe guteza imbere umukenyezi babicishije mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mu kibane wabo aba bakenyezi bavuga ko batanguye kwaka ingurane ntonto zo kwishyura ku nyungu itavuna hama ngo bagaheza bakadandaza bimwe mu vyimburwa nk'imboga ibijumbu ibitoki amavoka n'ibindi bitandukanye batandukanye abo bakenyezi b'imboneza mu iterambere muri komine gahombo baremeza ndetse ko ibice mirongo umunani ku ijana by'abakenyezi baho bakora ibikorwa bitandukanye byinjiza uburyo bigasahiriza abagabo babo mu iterambere ry'urugo ariko nubwo biri uko baranavuga kandi ko hakiri n'urundi rugero ruto rw'abakenyezi bacikumira ngo ntibajye hamwe n'abandi mu kurangura imigambi y'iterambere abandi nabo nk'uko babandanya babishyikiriza ngo babegwa intambamye n'abagabo bubakanye bagise bya byiyumviro vya kera ngo ko umugore ateye imbere mu by'ubutunzi aca bingare mu rugo basaba abajejwe intwaro gufata gufatanya n'abarongoye ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango n'ikibano gufasha ngo kugira ntihagire umukenyezi n'umwe asigare inyuma mu iterambere Minani Abdar umuhanuzi wa Mustanteri Gahomba jejwe ubutunzi amenyesha ko mu ntwaro bashima kuba abakenyezi bo muri iyo komine baramaze gutahura ko umukenyezi ari inkingi y'iterambere ry'urugo n'iry'igihugu Justine Komeza dusaba umuhanuzi wa Buramatari mu jejwe’ ubutunzi arahumuriza abo bakenyezi ko ingorane zose zatuma umukenyezi wo mu misi heza atatera imbere zizwi kandi ziriko zigenda zitorerwa inyishu uko bukeye uko bwije akabasaba nyabuna kwijukira kuja hamwe mu mashyirahamwe no kuyatunganya neza kugira ngo bazoshobore kuronka ingurane zo kwiteza imbere vyoroshe muri ya banki y'abakenyezi mukayanza Patrick Nsengiyumva ku radio isanganiro Patrick Sengiyumva tugukengurukire tuve ngaho mu ntara ya Kayanza dusubire mu ntara ya Rumonge aho tubashikiriza amakuru avugwa mu gisata cy'umutekano umuntu umwe yaraye akomeretse biturutse kuri grenade yagira tere kumutumba wa rubondo zone gatumba muri komine mutimbuzi intara ya rumonge wonyene gukomereka yafatanywe grenade atanu nkuko amakuru atangwa n'igipolisi abivuga Pierre Nkurikiye avugira bushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano amenyesha ko amatohoza yatanguye kugirwa kuri uwo muntu yafatanywe ivyo bigwanisho asanzwe ari na mushasha kuri uwo mutumba kugira amenyekane inyuma y'akaruko gato amakuru duca tuyabandaniriza mu gisata cy'uburobyi isanganiro inama isumba ingimba Isaa zitandatu zirenga ko iminota mirongo ine mirongo itatu n'ine ngaha muri studio za radio isanganiro akaba ari amasaha nyene hariya mu ntara ya Kirundo abarovyi bakorera mu kiyaga Gweru mu ntara ya Kirundo bahamagarirwa kuroba bakoresheje ibikoresho byabigenewe Disimas Savyimana arongoye commune Busoni abisaba amenyesha ko ibikoresho bitemewe n'amategeko bigizwe n'imisegetera bimaze gufatwa mu ntumbero yo kugwanya ubwo burovyi kuko kugira ngo ubwo burobyi bukorwa hakisunzwe amategeko bushobore kugwanya muri iyo ntara tumukurikire yaganiriye na jean dodier irakoze twarahagurutse turavye ibimaze gufatwa n'intwaro n'abari muri komite y'abarovyi ni ibikoresho vyinshi kandi twategekanije ko vuba tuzoja dutuma ko ababijejwe ku rwego rw'igihugu bazoza tubiturire ni ibikoresho rero vyinshi turiko turabikuramwo kandi turabona ko uno munsi uriko biragenda neza kandi n'amafi yatanguye kugaruka ari nk'imisegetera iyo bakuze rero bariko barahonya ibidukwigije kuko n'amagi canke n'agafi karaye kavutse aho usanga gashize hejuru imitego bita ibitigo biremaya ino hariho yafashwe harimo imikwabu ino ngaha iriho ibitswe firemaya zozo ni zibi kuko iyo urufi rwegereye rugakorako ruhakura ubumara buca butuma urufi ruja gupfa imikwabu nayo igihe bagenda bagakwega bakweze urufi rukoze rugacamwo ntirugaruka aho hantu bumva ko baba bariko barazihungabanya niyo ntumbero rero twahagurutse kugira ibikoresho byose bitemewe n'amategeko tubikure mugwiro none umunsi utuvugana no ngaho mu komine harimwo abafashwe barobesha ibikoresho bitewe n'amategeko ibihano rero biramaze gufatwa n'amande ari hagati y'ibihumbi majana atanu n'imiliyoni zibiri ugaca usanga umwenegihugu arariye agasho k'umwaka n'imyaka ibiri no munsi rero kubera ko turiko turahimiriza baca bagenda bakabaca amande muri obere mugabo bakabona ko eh, rutitaha banashaka kandi baberetse ibikoresho bihari muca mubona ko kabisa tuticaye nk'ubu nk'ibikoresho biri ku isigo hari ibiri mu gatete hari ibiri mu byanzo bavuze ko tuzokotesha ifuso ari izogenda kubiza gukora n'ibikoresho byinshi abarofyi bategereza kumva ko kino kiyaga gweru ni Burundi nico isi yose kuko wanashaka agafi kavuye ngaha mu mugweru barakajana kagashika no hanze y'igihugu nimuze rero tubungabunge kino kiyaga tugifate neza tukibungabunge kugira umwana ejo canke hirya y'ejo azokure abona ati urufi rumeze uku n'uku n'uku nayo babandanije baroba mu kajagari ejo canke hirya y'ejo twohiga urufi tukarubura inyuma y'akaruhuko gato duca tubashikiriza bucana yandi ibivuga ibijanye n'ingaburo buraca bugacana yandi mu ngaburo amavuta akanywa mu biyoba ni amavuta adasanzwe afitiye akamaro keshi abayihereza nk'isanganyangaburo ibyunyunyu n’indi mamubiri jean paul uwineza mushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo amenyesha ko hambavu yo gukinga urukoba amavuta y'ibiyoba avura indwara zitandukanye nk'iz'umutima na kanseri bucana yandi ngaburo y'uno munsi tukaba twayiteguriwe na omen duwayo Amavuta y'ibiyoba atunze cyane cyane indema mubiri yitwa acide gras essentielle insaturée. Jean Paul Wineza umushakashatsi mu bijanye n'ingaburo avuga ko iyo ndema mubiri umubiri uyikeneye cyane ariko udashobora kuyihingurira. akemeza ko gufungura amavuta y'ibiyoba bituma umuntu ashobora kuyironka amavuta y'ibiyoba aratunze ibinure byiza cyane bita aside omega 6 na omega 3 amavuta y'ibiyoba aratunze kandi na nsanganyangaburo yo mu mugwi wa e aratunze ndemamubiri bita proteine n'ivyunyunyu bita mu gifaransa les amavuta y'ibiyoba aratunze ibyo bita acide gras essentiel insaturé hama kandi amavuta y'ibiyoba aratunze bitunze bwoko bwitwa acide gras satire ibyo bigatuma ayo mavuta biyashoboza kuba amavuta yihanganira ubushyuhe igihe atekwa uwo mushakashatsi asigura ko izo ndemamubiri n'isanganyangaburo ziboneka mu mavuta y'ibiyoba ari ingirakamaro ku magara ya kiremwa muntu cyane cyane mu kurinda umubiri wiwe ibyo bintu bita omega birafasha mu kurinda no kuvura indwara z'urukoba mbere bigarinda yuko amazi ajejwe kuzigama urukoba rwacu ko atakara insanganyangaburo yo mu mugwi wa e atunze bishobora kurinda ubugwara ubwo aribwo bwose bushobora kuba buzananye hanze mu gutera umubiri muri rusange ndemamubiri zisanzwe zipakangiranye mu mavuta y'ibiyoba zifasha mu ikura ry'imishatsi yacu hambavu yo gukinga indwara amavuta y'ibiyoba aranavura jean paul wineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo atanga uturorero ku ndwara z'imitima kanseri n'izindi amavuta y'ibiyoba nayo ashobora mbere no kurinda indwara zitandukanye mbere no kuzivura na cyane cyane amakanseri atandukanye indwara z'umutima bita maladi cardiovasculaire les calculs biliaires ni ukuvuga kugira udutete mu ndugo yacu mbere ayo mavuta agafasha no ku bantu bafite ikibazo cy'igisukari diabete di type icyo gikorwa cyo kurinda indwara nyinshi cyane bigifashwamwo nuko ayo mavuta asanzwe at itunze intungamubiri nziza cyane nk'icyunyu cya zinc manganese cuivre phosphore magnesium na sanganyagaburo zo mu mugwi wa B zipakangiranye muri ayo mavuta nk'uko bibandanya vyemezwa n'umushakashatsi ngo uwihereza amavuta akanyuwe mu biyoba agira imitsi ikomeye itembereza neza amaraso ari nabyo biza gukingira umutima inkino zo gusubiza mu gikombe cyitiriwe umuhisi yahoze arongoye Burundi Petero nkuru nziza ku kibuga ingoma mu ntara ya Gitega mu gwa Frambo di Centre uza kwakira umugwa Aigle Noir Fighters yo mu ntara y'amakamba mu rukino rwa mbere umugwa Flambeau di Centre ukaba waratsinze Aigle Noir ibitsindo bibiri kuri kimwe nayo hariya mu ntara ya Ngozi ku kibuga urukundo umugwa Message Ngozi uza kuba wagendewe n'umugwa Musongati yo mu ntara ya Gitega mu rukino rwa mbere Message Ngozi kaba yari yatsindiye ku kibuga ingoma umugwi wa Musongati igitsindo kimwe kubusa amakuru yo mu makungu Ano makuru avugwa makungu tuyabandanirize mu gisata c'inkino nyene ya ku munsi wejo ariko arakinwa inkino zo kundwi igira kabiri muri ca gikombe we Elo hariya ku mugabane wa Buraya igihugu c'u Faransa kikaba canganije igitsindo kimwe ku kindi na Hongrie ni mu gihe cha ca Portugal catsinzwe ibitsindo bine n'igihugu c'u Budagi ni mu gihe urukino rwahuje igihugu ca Espagne na Pologne charangi imigwi yompi inganya igitsindo kimwe ku kindi uno munsi naho igihe c'isa 12 haza gukina igihugu c'u Butaliyano n'igihugu ca Pays dogal hamwe n'igihugu cy'u Busuwisi kiza gutana mu mitwe n'igihugu ca Turikiya ayandi makuru avugwa makungu umukuru w'igihugu ca RDC Republika Iharanira Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ariyamiriza abasirikare bakoresha akaryo bafise mu guhagararira igihugu mu gukora ububi bufatiye mu rudandazwa mutwe hamwe n'ibigwanisho mu buryo bwa magendo umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi akaba yarabishikirije ku munsi w'ejo wa gatandatu mu rugendo yagize mu gisagara ca Ituri neza na neza mu karere ka Bunia uyo aho yana aho yamenyesheje ko ububishi bwa nabi bwibonekeza no mu rwego rw'igipolisi mu ijambo yashikirije abantu benshi bari baje ku kumuraba aho yarari Ibunia Perezida Chisekedi yamenyesheje ko ko agiye guhagurukira abacamanza babandanya gucafuza urwego rw'ubucamanza mu guca imanza za ngonda gonde bashize imbere ibiturire mu gihugu cy'Ufaransa naho kuno w'Imana hari kwaraba amatora y'abarongoye uburere hamwe n'inzego zitandukanye ayo matora akaba yitabiriwe n'abantu b'abafaransa bangana imiliyoni 48 aho ibiro vy'amatora vyuguruwe mu gatondo kuva igihe cy'isaha 12 amakuru dukesha imbonesha kure ya France 24 avuga ko umukuru w'igihugu Emmanuel Macron yatoye mu kanya gaheze gihe cy'isaha zitandatu mu biro by'itora biri ahitwa Tuke ariho hatoreye nuwo batavuga rumwe Marine Le Pen umushikiranganje wa mbere na muri gihugu cy'ubufaransa Jean Cat Catrest nawe akaba yatoreye mu biro vy'itora birahitwa Padres amatora akaba baye mu gihugu c'ubufaransa abaye imbere y'amezi 10 kugira habe ayandi matora y'umukuru y'igihugu akaba ari no ngaha duce turangiriza amakuru twaiko turabashikiriza kuri no mutaga ndabakengurukire mwege mwese mwari muyateza abiri ndabashimire nabagenzanje bo mu ruganda rwa radio isanganiro bafashije kuyegeranya uwundi ntoreka gushimira ni Eric Uwimana yari karatuma mvuga mu kanyumva ndabasezereye ndabifuriza kugira ibihe vyiza ariko nkayibutsa ko mu kanya isase Francine niyo kubgayo na Mirende na Mire Kanyange bacabandanya bashikiriza makuru yanditswe n'ibinyamakuru Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru Turabara mukije tubaha nikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru Uburundi ngo bugiye gukwiragiza umuyaga nkuba ku migwa mikuru y'amakomine 23 hamwe rero n'utundi duce tw'igihugu 13 bafashe ko dukomeye ku buryo tworonswa umuyaga nkuba wa Regidezo ivyo vyandikwa n'ikinyamakuru Bondiyeko gitomora neza chandikako, ko amakomine azojamo uwo mugambi ni nka bugarama kabezi ryansoro nyarusange buraza kibago vugizo musongati giharo gitanga nyabitsinda kinyinya gisura ubweru cendajuru gisagara shombo butihinda giteranyi mwakiro buhinyuza na ndava Ivyo rero Burundi Eco ibikura mu cegeranyo casohotse mu kwezi kwa gatanu guheze kikaba canditswe n'ubushikiranganje burabi vyerekeye amasoko ntanga nguvu bufatanije na Hajidezo kuvyerekeye umugambi wo gushikana umuyaga nkuba mu turere utarashikamwo uwo mugambi ngo amafaranga y'amarundi arenga muri yaridi n'igice ku byerekeye urugomero ruriko rurubakwa ku rusumo ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu buvuga ko ibikorwa bigeze ku bice 79 kwijana ku buryo nko mu mwaka w'ibihumbi 2026 ubwo rugomero ruzoshobora gutanga umuyaga nkuba mwinshi cyane megawate zirenga amajana abiri mu bihumbi 2026 ni ukuvuga ko wegereza ibice amajana abiri kwijana kuko mu mwaka w'ibihumbi 2020 wari ugeze kuri megawatt zirenga 78 Burundi Eco kikavuga ahagisigura ko umuyaga nkuba uzoshobora kuburengeye ubushobozi bw'abawukeneye kuko ibikoresho byo kushikana, aho ukenewe bitariho canke bitakijanye n'ubuhinga bwa none buhundiye ko kigasigura rero ko arico gituma uwo mugambi wo gushikana umuyaga nkuba mu makomine utahoramwo wiyongereyeko amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na amwe yo mu ntara ya Bubanza ngo aracafise agahaze mu kuntakora ivyo vyandikwa n'itorokanizo ry'amakuru ABP nk'uko bivugwa nabo mu biro by'intara bijejwe amashyirahamwe n'amakoperative menshi ngo nta mategeko ayagenga bwite afise ngo n'amafaranga y'abanywanyi abikwa mu mazu y'abarongoye ayo mashirahamwe vyongeye nk'uko bibandanya vyandikwa na bagenzi bacu bo muri ABP ngo amadeni atangwa ku nyungu nini cyane ya cumi ku ijana ku kwezi ibyo bigatuma abanywanyi bamwe bibananira kuriha ku buryo usanga ingwati batanze ziciye zigurishwa kugira ishirahamwe ryirihe amakuru ashyikirizwa n'iminyamakuru ikinyamakuru c'abigisha la voix de l'enseignant ngo gitewe impungenge n'ukuntu abanyeshuri baheze amashuri yisumbuye b'imyaka ibiri kurikirana bashobora kuzoronkera rimwe impapuro z'umutsindo abo nabo nabo imyaka y’ishuri ya bibiri na cumi 2019 ushira bibiri na mirongo ibiri hamwe n'umwaka w'ishure wa 2020 ushira wa rimwe abayobozi b’amashuri basigura muri ico kinyamakuru kwivyo bitebera mu bushikiranganje bw'indero ahasinyirwa impapuro z'umutsindo ngo naho bishika bushika ugasanga n'amashuri yatevye kurungika ibikenewe byose ku munyeshure muri ubwo bushikiranganje ikinyamakuru La Voix de l'enseignant kikabona rero yuko ubushikiranganje bw'indero bwari bukwiye kwihatira ibikorwa bimwe bimwe kugira birinde ko hogera igihe atawukimenya aho umunyeshure yahereje amashuri mu kinyamakuru iwacu nabo bandika ko hakwiye kuvaho amadidane ku bijyanye n'ikiza Corona. mu ijambo ry'intangamarara iwacu bibutsa ko haheruka gufatwa ingingo zitari nke zo gutezura ku bijyanye n'icyo kiza nko kugurura imbibe uburundi buhana n'ibihugu bibanyi nk'igihugu cya kongo ku rubibe mu gatumba kuva kimwe imwe y'uku kwezi nyine hamwe na tanzania ku mbibe za kobero na mugina zuguru itariki cumi na zine z'uku kwezi kwa gatandatu umwaka turimo ikindi bibutsa ni uko muri iyi ndwi nyine urwego rw'igihugu rujeje kurwanya korona Ghana gwamenyesheje abantu binjira mu Burundi baje n'indege ko batazorinda kujanwa aho babagumiza iminsi mikeya nkuko vyahora bimeze ku muntu wese yinjiye mu Burundi avuye mu mahanga akaba aciye ku kibuga c'indege ca Bujumbura kubera ivyo rero ikinyamakuru iwacu kibona ko ata atawosya na bwose nkuko abarundi bamwe bamwe baciye bavyibaza ngo ikiza corona caheze kandi kikiriho mu Burundi ngo abategetsi bohagabira bagakuraho impari kuri ivyo mu kubandanya bate bategeka ko abantu bakurikiza ingengo zo kwirindikiza corona na cyane cyane mu bibanza bihurigwamo n'abantu benshi kinyamakuru iwacu kirangiza intangamara candika ko naho imipaka yuguruwe ngo ahubwo iyo ngingo yo hagufi bakanarushirizaho no gupima umuntu wese yinjiye mu Burundi duherereze ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku rubuga rw'abanditsi yaga bavuga ko hari amakosa ne akorwa mu buguriro bw'imiti byo bita farumasi mu rurimi rw'igifaransa nk'uko abo bagenzi bacu babibwiwe n'umuganga yabinonosoye bamaze kugendera ubuguriro bw'imiti bumwe bumwe bwo mu ntara ya Gitega ikosa rya mbere ngo ni uko abantu bagura imiti uko bashatse abadandaza iyo miti atari ukaratasi babasavye gobera berekane rumwe bita ordonnance mu gifaransa canke bakagura imiti itari yo kuvura ahubwo usanga bagiye kuyinywa mutwe ikosa rya kabiri ngo usanga abadandaza imiti ubu abaganga abagwayi baje kwivuriza ko ikosa rya gatatu ngo usanga abadandaza imiti atavyo bigiye ikosa rya kane rivugwa n'uwo muganga nk'uko yabiyagiye bagenzi bacu bayaga ngo ni ukuntu abadandaza imiti biha uburenganzira bwo guhindura imiti abagwayi baba barondera bakabaha uwo byoba bisa n'ahatari wowe uba wanditse kuri rupapuro ordonnance canke bakamuha ico bita specialité kandi yandikiwe generique aho hose kugira ngo amafaranga ntasubira inyuma akabari no ngaha turangirije no makuru yanditswe n'ibinyamakuru kundwi dusozereye mwayashikirijwe na Francine Ndeo kubgayo afatikanije na Mihai Kanyange ibihe byiza ngahi wanyu naho ubutaha amakuru ashikirizwe n'ibinyamakuru